iman, hicret, cihat nikmeti verdi. Allah bulsun hemdeler izlab, manduq Rasul izini mangan idi. Hem sahabeler iman, hicret, cihat nikmeti verdi. Allah bulsun hemdeler izlab, manduq Rasul izini mangan idi. أمساها بدأت تؤقلب دائم علقت تلت قلدق بدن غنشرت قدم بسطق رسول إزغا منسوب بزقة بخيت سعادات قلب دائم الله تلت قلوب بدن غنشرات قدم بسوق رسول إزغا منسوب bizga baxit saodat mansub bizga baxit saodat iymon hijrat jihod nikmiti verdi Allah, bo'lsin hamdalar izlab mavduq rasul izini mong'on idi ham iman, iymon hijrat jihod nikmiti bardi alloh رسول هم دل ازلا مغلو رسول ازلی مغلو ایدی هم شاها الله برو قطعی اللقا قلدی بونی پرید ایبادت صادق مؤمن اطلاع سنجنگه یردم غلبه الله دن الله الله بیرون تیارلقا قلی بونی پریز ایبادت صادق مؤمن اطلان سنگا یاردم غلبه الله دن فقط یاردم غلبه الله دن فقط ایمان هجرت جهاد نعمتی بردی الله Bulsun hemdeler izlab Mağduq Rasul izini Mağdan idi Hem sahabeler iman İcat cihat nikmeti verdi Allah bulsun hemdeler izlab Mağduq Rasul izini Mağdan idi Hem sahabeler izzet منسوب بيب الله قاف تنم بردي قرآن وسنات دار بولوب بودين إسلامغا أرزو من منجيلك جنات إزت منسوب بيب الله قاف تنم بردي قرآن وسنات دار بولوب بودين إسلامغا أرزو kıldık Mengülük cennet iman, hicret, cihat nikmeti verdi Allah bulsun hemdeler izlat Mağduk Resul izini mağdan idi Hem sahabeler iman, hicret, cihat nikmeti verdi Allah bulsun hemdeler izlat Mağduk Rasul izini alğan idi Həm sahabələr iman, hicrət, cihad nikmeti verdi Allah uzun həmdələr izlab Qalduq Rasul izini alğan idi Həm sahabələr iman, hicrət, cihad nikmeti verdi Allah uzun həmdələr izlab Ramazan Resul izini Ramazan Gidi hem sahabına